fotocataliso por productado de hidrogeno. Hidrogeno donas bonan perspektivon al climat convena estontezzo. Electro el renovigeblai energioi estu estonte convertata al grandai quantoi de tiu gaso, cae tiel gi estu conservata por la consumo dum tempoi de malabunda productado. Crome, hidrogeno anstatau gason en multae applicoi, exemple en la industrio. Tiel nomata verda hidrogeno actuale estas productata plei ofte helpe de electroliso de aquo, applicante ecologian electron. Existas tamen ancao recta voio, La fotocataliso. Sun lumo trafas sur catalisilon el specialai materialoi kiwi capablas recte disigi aquon al oxigeno cae hidrogeno. La tutto estas quasau artefarita versio de la fotosinteso en la natura medio. Gis nun, cetiu malongigo, cius paras la cromvoion tra electro, oni ne atingis tre altan efficetson. Sciencistoi en la tuta mondo nun tamen laboras pri la plibonigo de la fotocatalisa disigo de aquo. Teamo de la Universitato de Michigano en Usono nun montris novan metodon. Cetio estu utiligata gis 9% de la usata sun energio por la productado de hidrogeno. Tio efficetso estas multe pli alta olce gis nunai procedoi. Sciencisto de la Tecnica Universitato de Vieno, quiu mem esploras pri la fotocataliso, vidas la resultoin el usono kiel mult promessain. Tiui resultoi diras al ni, che ni devas expensi utiligi pli la varm radiadon de la sun lumo, do la infra-rugian spectron. La alta converta efficetso estis atingita unu flanque per nova ce ceciu el jam conata mixo de materialoi estis formitai etai nanodratoi. Aliflanque la sun lumo estas amplifata per granda lenso je la cent sestec oblo cae concentrata al malgranda areo. La tiel ecestanta varmego pli rapidigas la convertan reaccion. Oni conas tion de la aspirino, quiu solvigas pli rapide en varma aquo, li diras. Per la aldona varmo eblas disigi pli da aquo, sed la efficetso mal crescas post celcai horoi, char la materialoi tiam comensas mem disigi. Por la estontezzo hibridae materialoi el organicae cae neorganicae substanzoi donas la plei bonan perspectivon. Organicae materialoi estas pli bonae en la absorbo del humo, ne organicae estas pli bonae en la disigo de aquo. Oni povus tiam imagi malgrandain productain un uoen por hidrogeno, kiwin oni povus integri ce dom fasadoi, au en travidebla formo, en fenestroi. La concentrita sun lumo falas sur plateton el silizio, sur quiu estas montitai la catalizae nanotratetoi. Malantaue audigas la sono de la aperado de vesicetoi el oxigeno cae hidrogeno, quiui supreniras ciel gasoi, alla surfazo de la aquo. La loca productado cae utiligado de hidrogeno estus avantagia por estontai energisistemoi, char onis parus perdoin, en convertado cae transporto. Ciel plei malgranda, chemia elemento, hidrogeno, estas tre fugema, cae protio malfacile conservebla. Tial la convertado al metanolo au ammoniaco estus pli practica. Pri tivi substanzoi oni jam havas spertoin. La storado estas multe pli facila, Producti metanolon recte per fotocataliso, tio estus la plei desirinda celo. Actualae convertae procedoi estas ancora tre energi consumae cae multe costae. Tial necessas unue plenumi ancora multe da basa esplorado cae pli bone compreni la procesoin ce la fotocataliso je atoma nivelo.